سورة مريم بسم الله الرحمن الرحيم Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. كافها يا عين صاد ذكر رحمة ربك عبده زكريا Kaf, Ha, Ya, Ayn, Sad. Bu okunacak olan ayetler Rabbinin kulu Zekeriya'ya olan rahmetinin anılmasıdır. إذ نادى ربه نداء خفيا Hani o gizli bir seslenişle Rabbine nida etmişti, yalvarmıştı. قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا Şöyle demişti, Rabbim gerçekten ben o haldeyim ki kemiklerim benden gevşedi, zayıfladı. İhtiyarlıktan başım, saçlarım ağardı. Rabbim sana dua etmek ile hiçbir zaman mahrum olmadım. وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا ve doğrusu ben arkamdan yerime geçecek yakınlarından din hususunda endişe ediyorum. Hanımım da kısırdır. Artık sen kendi katından bana bir halef, bir oğul ihsan eyle. Yarifuni ve yarifu İlim ve nübüvvette hem bana varis olsun hem de Yakup ailesine varis olsun. Ve onu rızaya mazhar buyur ey Rabbim dedi. Ya Zekeriya inna nubşiruke bi gulamin ismuhu Yahya lem nec'al lehu min qablu semiyya. Allah şöyle buyurdu. Ey Zekeriya şüphesiz biz seni bir oğul ile müjdeliyoruz ki onun adı Yahya'dır. Daha önce ona hiç kimseyi adaş yapmadık. قال رب أنا يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا Zekeriya dedi ki, Rabbim, hanımın kısır olduğu ve bende gerçekten ihtiyarlığın son demine vardığım halde benim için bir oğul nasıl olur? قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا Allah buyurdu ki, böyledir. Ve Rabbin yine buyurdu ki, o bana pek kolaydır. Nitekim daha önce sen de henüz hiçbir şey değil iken muhakkak ki seni de yaratmıştım. قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاث ليال سويا Zekeriya, Rabbim, onu ihsan edeceğin vakit için bana bir alamet kıl dedi. Allah, senin alametin sapasağlamken üç gün, üç gece insanlarla konuşamamandır buyurdu. فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا أن سبحوا بكرة وعشيا Bunun üzerine Zekeriya, mabetten kavminin karşısına çıktı da o müjdeyle alametinin hemen görünmesiyle konuşamayarak onlara sabah akşam Rabbinizi tesbih edin diye işaret etti. Ya Yahya hudil kitabe bi kuvve ve ateynahu'l hukme sabiyya. Ey Yahya! Kitabı, Tevrat'ı kuvvetle, sabırla tut buyurduk. Ve daha çocuk iken ona hikmet, peygamberlik ve Tevrat'ı anlama kabiliyeti verdi. Tarafımızdan ona bir kalp yumuşaklığı ve günahlardan bir temizlik de verdik. Hem o takva sahibi bir kimseydi. Ve ana babasına iyilik eden bir kimseydi Zorba ve isyankar değil. وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا Doğduğu gün, öleceği gün ve bir hayat sahibi olarak kabirden kaldırılacağı gün ona selam olsun. واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا Muhammed, kitapta Meryem'i de yad et. Hani ailesinden ayrılarak evinin hemen yanında doğu tarafında bir yere çekilmişti. فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا Onların ötesinde ibadet edeceği sakin bir yer için bir perde de edinmişti. Derken ona ruhumuzu Cebrail'i gönderdik de kendisine düzgün bir insan suretinde göründü. قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا Meryem, doğrusu ben senden Rahman olan Allah'a sığınırım. Eğer Allah'tan sakınan bir kimseysen benden uzak dur dedi. قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا Cebrail, ben ancak sana tertemiz bir erkek çocuk bağışlamam için Rabbinin elçisiyim dedi. قالت أنا يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا Meryem, bana bir insan dokunmadığı ve ben iffetsiz bir kadın da olmadığım halde benim için bir oğul nasıl olabilir dedi. قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا Cebrail dedi ki, Allah'ın hükmü böyledir. Çünkü Rabbin bu bana pek kolaydır. Hem biz onu insanlar için kudretimize bir delil ve tarafımızdan bir rahmet kılacağız. Ve bu ezelde hükme bağlanmış, takdir edilmiş bir iştir buyurdu.''